боби панҷ сипас дар дасти рости худо ки ба тахт менишаст китоберо дидам китоб аз пушту пеш навишта ва бо ҳафт муҳр баста шуда буд инак фариштаи тавоноеро дидам ки бо овози баланд эълон мекунад кӣ сазовор аст ки муҳрҳои ин китобро канда онро кушояд аммо касе дар осмону замин و زیر زمین یافت نشد که آن کتاب را کشاده یا به درونش نگاه کرده تواند من زار زار گریه کردم چون که کسی سزاوار یافت نشد که کتاب را کشاید یا به درون آن نگاه کند آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه نکن او وارث شاه داوود است و نگر شعر از اولاد یهودا یعنی عیسی غالب آمد او وارث شاه داوود است و هفت مهر را کنده کتاب را کشاده می تواند بعد دیدم که در میان جای تخت و در احاطه چهار مخلوق و پیران بره که قربانی شده بود زنده می ایستاد بره هفت شاخ و هفت چشم دارد که آنها هفت روح خدا بوده به تمام زمین فرستاده شدند. اینک بره نزدیک شده از دست راست تخت نشین یعنی خدا کتاب را گرفت. هنگام گرفتنی کتاب چهار مخلوق و بیست و چهار پیر خود را پیش پایهای بره پرتافتند. هر کدامشان اسباب موسیقی تاری و کاسه تلای پر از سختنی های خوشبوی داشتند که آن دعاهای مقدسان یعنی پیروان عیسی است آنها سرودی نو سرایده میگویند تو لایقی گرفتنی کتاب و کندنی مهرهای آن هستی زیرا تو کشته شدی و با نرخ خونی خود آدمان را از هر قوم زبان خلق و ملت برای خدا خریدی تو آنها را برای خدای ما در پادشاهی او کاهین تعیین کردی ва онҳо дар замин подшоҳӣ хоҳанд кард сипас дар гирди тахту махлуқон ва пирон фариштагони зиёдеро дидам ки шумораашон беҳисоб буд шунидам ки онҳо бо овози баланд мегӯянд барраи кушташуда лоиқи қудрату сарват ҳикмату қувват ва бузургиву ситоишу эҳтиром аст баъд шунидам ки ҳар офаридаи осмону замин ва зери замину даруни баҳр чунин суруд мехонанд ба тахтнишину барра ситоиш ва эҳтиром бузургиву қудрат бод то абад он гоҳ чор махлуқ гуфтанд омин ва пирон рӯ ба замин ниҳода саҷда карданд